Allahdan qorxun və təqvalı olmağa çalışın. Dünyanın naz nemətləri sizi Allah'a zikr etməkdən yayındırmasın. Allah subhanahu və teala buyurur ki, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyir ki sizin yani peygamberlerin hamınız için şeriat ve yol menhez tayin ettik. Allah isteseydi sizin hamınızı bir şeriyete itaat eden ümmet ederdi. Lakin sizi verdikleriyle imtihana çeksin diye böyle etti. Eleyse hayırlı işlerde birbirinizi ötmeye çalışın ve Hamınızın axır dönüşü Allahadır və aranızda olan ixtilaflar barəsində mütləq sizə xəbər veriləcək. Allah sizə xəbər verəcəkdir. Nə barədə, nə haqda ixtilaf etdiniz? Bu ayədə Allah Teala imtihan kəlməsini işlədir. Verdikləri ilə qullarını imtihan etməsi. Allah istediği zamanda istediği kulunu imtihan edebilir. İmtihan ise iki kısımdır. Bu dünyada olan ve bir de ahirette olan imtihan. Dünyada olan imtihan da iki kısımdır. Allah'ın verdiği nimetlerle ve bir de gönderdiği belalarla bizi imtihana çəkməsi, verdiyi nimətlərlə imtihana çəkməsi də iki qismdir. Ümumi və xüsusi. Ümumi yəni Allah subhanahu teala bütün insanlara istədiyi qədər nemət verir. Və bununla da onları imtihana çəkir. Allah Teala buyurur ki: "Elhakumut takasur" Hətta zurtumul məqabir. Sizi ölüm yaxalayana qədər, sizə ölüm yetişənə qədər çoxluq sizi Allahı zikr etməkdən yayındırdı. Çoxluq, yəni mal dövlətin çoxluğu, oğul uşağın çoxluğu, maşın, at, məhsul, malqara və s kimi dünya naz nimətlərinin çoxluğu Allaha zikr etməkdən sizi yayındırdı. Lakin müsəlman bu naz nimətlərə allanmamalıdır. Bu naz nimətlər fanidir. Allah Teala buyurur ki: "Mə indəkum yanfadu və mə indallahi baqin." Allah dərgahında olan nemətlərdir yalnız əbədi nemətlər. Sizdə olan Nemətlər isə fanidir. Sizi bu nemətlər aldatmasın. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədistə Abdullah ibn Şəxir radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədistə buyurur ki, Həlləkə yəbnə Ədəmə min məlin illə mə əkəltə fəəfneyt əv ləbistə fəəbləyt əv təsaddaqtə fəəndəyt Ey Adəm övladı, sənin mal dövlətin üç şeydən ibarətdir. Ya yeyirsən, içirsən, ifraz edirsən, ya geyinirsən, istifadə edirsən, köhnəldirsən, ya da ki, verirsən, gedir. Əbədi deyil. Əbədi yalnız Allahın verdiyi nimətlərdir. Elə isə bu naz nimətlərdən bizə bəs edəcək qədər götürək və çoxluqla allanmayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Adəm evladının Uhud dağı boyda qızıl mal dövləti olsaydı, deyərdi ki, yenə də olsun. Lakin belə olmaz. Biz müsəlmanları dünya naz nimətə allatmamalıdır. Biz ahirət üçün yaşamalıyıq. Dünya ise yalnız bizim için olan bir imtihandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ve ondan sonra sahabelerin zamanında Allah Teala Müslümanlara bir birçok nimetler verdi. Onlar bir birçok yeri fethedib çox qənimətlere nail oldular. Ve onların arasında olan elm, iman, takva sahipleri allanmadı. Təqvası, elmi olmayan cahillər isə dünya malına allandılar. Baxın, Utbət ibn Azvan radiyallahu anhu Basra şəhərinin əmri idi və görəndə ki, Bəsrəlilər dünya malına başları qarışıb, Allahı zikr etmək yaddan çıxıb, məscidə də gec-gec gəlirlər, cəmatın arasında da gec-gec görsənirlər, müsəlmanları yığdı meydana və xütbə verdi. Xütbə verib dedi ki, ey müsəlmanlar, bu dünya malı fanidir, əbədi deyil. Biz, yəni Ütbət ibn Qazman radiyallahu anh özünü qəst edir. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər olduğumuz zaman yeməyə bir şey tapmırdıq. Elə vaxt olurdu ki, acından ağacın yarpaqlarını yeyirdik. Lakin səbr etdik, imtihanlara dözdük və Allah Taala bu cür nemətlər verdi bizə. İslam, İslam dinindən başqa bir şeylə ucalmaq istəyən Allah Subhanahu Taala zəlil edər. İkinci qismi xüsusi olan imtihandır. Allah Taala istədiyi bəndəni imtihana çəkir. Və buna e, gözəl misal Süleyman əleyhissalamın misalıdır. Allah subhanahu teala ona o qədər neymətlər verdi. Heyvanların dilini başa düşürdü. İnsanları, cinləri ona tabi elədi, itaətkar etdi. Və bir dəfə öz cəmaatına müraciət edib dedi ki, sizdən kim Bilqeysin taxtacını gətirə bilər? Onların arasında Asif bin Berhiye adında birisi dedi ki sen gözlü yumu basana kadar bir göz kırpımında Bilgeys'in tahtazını getirerem. Gözünü yumup asıp tahtazı huzurunda gördükte bakın görün ne deyir. Kale haze fadli rabbi liyebluani e eşkuru em ekfur. Bu mənim Rəbbimin mənə verdiyi lütfdür. Fəzilətdir. Baxsın, görsün. Şükür edəcəyəm, yoxsa nankör olacağam. Və mən şəkərə fə innəmə yəşkuru li nəfsih. Və mən kəfərə fə innə Rabbi ghaniyyun kərim. Kim Rəbbinin nəmə verdiyi nemətə şükür edərsə, özü üçün şükür etmiş, özü üçün xeyir qazanmış olar. Kim isə o nemətlərə nankör olarsa, Rabbinin onun şükrüne ihtiyacı yoktur. O kerem sahibidir. İkinci kısım bela ile Allah'ın imtihana çekmesidir. Allah taala yine umumi insanlara bir topluya bela gönderebilir, onları imtihana çekebilir veya hususi insanlara istediğine bela gönderip onu imtihana çekebilir. umumi imtihana dalil Allah subhanahu wa taala buyurur ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Elbette biz sizi azlık ile, mal kasatlığı ile, korku ile, yakınlarınızı öldürmekle, bədənlərimizə xəstəlik salmaqla, məhsulumuzu məhv etməklə imtihana çəkərik. Ya Məhəmməd, sabr edənləri müjdələ. Kimlərdir o sabr edənlər? Ardı ilə deyir ki, Əllədini idə asabətun musibətun, qalu innə lilləhi və innə iləyhi raciun. O kəslər ki, onların başına bir müsibət gəldikdə, deyərlər ki, biz Allah üçün yaşayacağıq və öləndən sonra da Allahın huzuruna qayıdacağıq. Ulaikəllezina aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmə və ulaikə humul muhtədun. Onlardır Rəbbləri tərəfindən rəhmətə, xeyr duaya nail olanlar və onlardır hidayət yolunda, düz yolda olanlar. Xüsusi imtihana aid isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm bizim üçün nümunədir. Baxmayaraq ki, məxluqatın ən xeyirlisi və Allah üçün ən sevimlisi olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu da Allah Teala bəla ilə imtihana çəkmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsinin Xədicə radiyallahu anhının vəfatı, əmisi Həmzə radiyallahu anhının vəfatı, oğlanları İbrahim, Kasım, Abdullah bunların vefatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bela idi. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu belalara dözdü. Hemsini aylarla, hurma ile sudan başka başka bir şey yememeyi bu da delalet edir ki Allah Teala onu imtihana çekirdi. Azlık ile. Hemsini Lebid ibn Asam'ın ona seyr etmesi bu da bir imtihan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu imtihanlara dözdü. Səbr etdi və ümməti üçün nümunə oldu. Həmçini Ümmü Sələmə radiyallahu anhəni misal gətirmək olar. Qadınlar üçün də misal olsun. Bu qadın Əbi Əbu Sələmə radiyallahu anhını hər bir insandan, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra hər bir insandan çox istəyirdi. Ən çox istədiyi insanlardan biridir. Və bir gün əri vəfat edir, Ümmü Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öyrənmiş duanı yadına salır və deyir İnnə lillahi və innə iləyhi raciun Allahümmə əcirni fi musibeti və əxlifli xayran minhə Mən həqiqətən, biz həqiqətən Allah üçün yaşayarıq və öləndən sonra Allahın hüzuruna qaydacaq. Allahım, müsibətə səbr etdiyimə görə mənə əcr yaz və ondan da xeyirlisini mənə qismət et. İndi baxın, görün Allah taala ondan da xeyirlisini qismət edir ona. Əri, ərinin vafatından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ümmü Sələməni alır. Ərindən də xeyirli, nəinki ərindən xeyirli, bütün məxluqatın xeyirlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu alır. Həmsini Ümmü Həbibə radiyallahu anhə Abu Süfyanın qızı əri ilə bərabər Həbəşistana hicrət edir. Həbəşistana hicrət etdikdən sonra əri dönüb olur nəsrani, xasbərəst. İslamı atır Xaspərəsti nəsraniliyi qəbul edir. Ümmü Həbibə qalır üç şeyin arasında. Ya qayıtsın müşrik, kafir olan atası Əbu Süfyanın yanına, ya əri ilə qalıb onun qəbul etdiyi dini qəbul etsin, ya da ki, ərindən boşansın, atasının yanına da qayıtmayıb, Həbəşistanda tək tənha dinində sabit qalsın. Elə də edir. O yolu seçir. Ərindən boşanır və Allaha dua edir, səbr edir. Bir müddət keçmir ki, onu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm alır. Özünə arvad edir. Baxın, Allah yolunda səbr edənlərin mükafatı yalnız belə olur. Və nemət ilə, bəla ilə imtihan olunanlardan da Əyyub əleyhissalamdır. Bu peyğəmbər Allah tərəfindən e, bu peyğəmbərlə bu peyğəmbərə Allah tərəfindən çox mükafatlar verilir. Həm can sağlığı, həm mal dövləti, həm də oğul uşağının çox olması. Həddindən artıq çox Allah Taala buna var dövlət verir, oğul uşaq verir. Lakin peyğəmbər yolunu azmır. Şeytan nə qədər vəsvəsə edib yoldan çıxartmaq istəyirsə, dinində sabit qalır. Allaha ibadət etməkdə davam edir. Və Allah bala elə bunu imtihana çəkmək istəyir. Əvvəlcə mal dövlətini alır əlindən, Əyyub aleyhissalam kasıblayır, sonra o uşağını öldürür, sonra da xəstələndirir. Lakin Əyyub aleyhissalamın qəlbi və ağlı xəstələnmir. İmanı yerində qalır. Dərk edə bilir deyə Allaha ibadət etməkdə davam edir. Yenə şeytan nə qədər vəsvəsə edirsə, onu yoldan çıxarda bilmir. Və imtihandan müvəffəqiyyətlə keçdiyinə görə Allah subhanahu teala onu mükafatlandırır, onun sağlamlığına qaytarır, övladlarını da, var dövlətini də. Baxın, görün, imtihanlara səbr edənlərin aqibəti necə olur? Bu dünyavi baxımdan idi. Dini baxımdan isə Allah subhanahu teala əvvəlcədən bəzi şeyləri əmr edib, ve bazı şeylerden çekindirip onun emirlerine itaat edip ve çekindirdiklerinden çekinmek özü de bir imtihandır. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip vesaire ibadetlere sabredip ölene kadar etmek özü de imtihandır. Görürsen ki kimisi ahire kadar sabretmir, ömrünün ahırında dininden dönür. Bu bir imtihandır. Buna göre de bizim yalnız mən müsəlmanam, Allaha inanıram deməyimiz kifayət deyil. Allah Teala buyurur ki, Əhəsibən nəsu ən yutraku ən yəkulə əmənnə və hum lə yüftənun İnsanlar elə hesab edirlər ki, biz iman gətirdik deməklə canlarını qurtaracaqlar, imtihan olunmayacaqlar. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Artıq onlardan əvvəlki ümmətləri də imtihana çəkmişdik. Allah düz danışanları da, yalancıları da çox gözəl tanıyır. Elə isə müsəlman qardaşlarım, ömrünüzün axırına qədər bu imtihanlara səbr edib, Allahın itaətində və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin itaətində durub, onların çəkindirdiyi şeylərdən çəkinin. Başqa bir ayədə, Bəqərə surasında Allah buyurur ki, iki mələk, Harut və Marut adında mələklə Allah Taala yer üzünə sehr nazil edir. Bu Allah tərəfindən bir imtihan olur. Və bu mələklər sehri insanlara öyrətməmişdən qabaq nə deyirlər? Deyir ki, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ Onlar kimisə, kiməsə sehri öyrətməmişdən qabaq deyərdilər ki, gəl sən bu sehri öyrənmə. Bu Allah tərəfindən göndərir, biz Allah tərəfindən göndərilmiş bir imtihanıq. Gəl kafir olma. Lakin buna baxmayaraq onlar ərlə arvadın arasını vurmaq və s. günahlar etmək üçün o sehri öyrəndilər. Lakin, baxın görün Allah tala nədir? Lakin Allahın izni olmadan heç kəsə bir pislik edə bilməzlər. Deməli, Qəlbimiz Allah ilə bağlı olmalıdır və yalnız xeyir və şəri, xeyir və bəlanı Allahdan gözləməliyik. İkinci qism, yəni ikinci zamanda olan imtihan isə ahirətdir. Ahirətin özü iki qismdir. Bərzaq həyatı və bərzaq həyatında olan imtihan və bir də məhşər günü olan imtihan. Bərzaq həyatında olan imtihan Bəra ibn Azib radiyallahu anhının hədisində varid olub. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mömin qul və yaxud kafir qul qəbrə qoyulduqda iki mələk gəlir. Bu mələklərin birinin adı Nəkirdir, birinin də adı Munkir. Bu mələklər gəlib insanı soru-sual edir. Üç dənə sual soruşur. Rəbbin kimdir? dinin nə dinidir və bir də Peyğəmbərin kimdir? Baxın, sadə bir sual, lakin kafir olan bəndə bu suala cavab verə bilməyəcək. Yalnız o kəsləri ki, Allah Taala sabit edib, onlar bu sualın cavabını verə biləcəklər.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 Ahirət, yəni bərzəx həyatında da o suallara, o üç dənə suala cavab verə bilir. Zalimlar isə, yəni kafirlər, münafiqlər isə bu sualların cavabını verə bilmir. Və Allah da istədiyini edir. Allah heç kəsə zülm etməz. Məcburi heç kəsi yolundan azdırmaz. Lakin insan özü, özü seçib bu yolu. Heç kəs ona məcbur etmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve səlləm müminleri dəfn etdikdə sahabələrə özünü üçün deyərdi ki İstəxfiru li əxikum və səlu ləhu təthbitə fə innəhul ənə yüsəl qardaşınız üçün Allahdan məğfirat bağışlanma diləyin və onun orada, bərzaq həyatında sabit olmasını Allahdan istəyin, çünki o indi sorğu-sual olunur. Bir dünyavi misal, hər biriniz məktəbdə oxuduğunuz və ya universitetdə oxuduğunuz zaman imtihandan keçmişsiniz. Və bu imtihana hazırlaşarkən bəziləri gecə-gündüz yatmırdınız. Bəs ahirət imtihanı üçün niyə belə hazırlaşmırsınız? Ahirət imtihana bundan da şiddətli olacaq. Ona bundan da çox şiddətlə hazırlaşmaq və hansı suallara cavab verəcəyini bilmək, ona əməl etmək lazımdır. Yalnız Rəbbim Allah dinin İslam, Peyğəmbərin Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm demək kifayət deyil. Dediklərinə əməl etməlisən. Və bir də məhşər günü olan imtihandır. Bu, yalnız fitrət əhli üçündür. O kəslər ki, onlara din, İslam dini çatmayıb, onlar bu barədə qafil olub, heç kəs onlara bu dini çatdırmayıb, onlar üçün imtihan olacaq və imtihanın keyfiyyəti yalnız Allah bilir. Çünki imtihanı, onları imtihana çəkən yalnız Allah olacaq. İmtihandan müvəffəqiyyətlə keçsələr cənnətə, keçə bilməsələr isə cəhənnəmə düşəcəklər. Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizi bu imtihanlardan müvəffəqiyyətlə keçənlərdən etsin. Dünya və ahirətdə sabit olanlardan etsin. Həmsini bizim başımıza gələn bəlalardan, xətalardan bizi qorusun. Eləcə də torpağımızı, millətimizi bəladan, xətadan qorusun. Bizim millətə hidayət versin. Onların qəlbində bir-birinə mühəbbət yaratsın. Həmsini bizim qardaşların sayını artırsın. Aqulu qavli hədə və əstəğfirullahəl aziməl cəlilə li və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم